Eu sou do tipo que adora o perigo, que metade é juízo, mas a outra é louca. Eu sou do tipo que faz graça de tudo, que te deixa maluco pra dar beijo na boca. Eu sou do tipo que nunca perde tempo, aproveita o momento, difícil ir embora. Eu sou do tipo que quando se apaixona tipo de menina que só de olhar já te domina. Provoca tua imaginação. Se você ficar, não tem volta, não. É que eu sou aquele tipo de menina que só de olhar já te domina. Provoca tua imaginação. Se você ficar, não tem volta, não. Porque eu sou do tipo que adora o perigo digo que metade é juízo, mas a outra é louca. Eu sou do tipo que faz graça de tudo, que te deixa maluco pra dar beijo na boca. Eu sou do tipo que nunca perde tempo, aproveita o momento. nossa imaginação. Se você ficar, não tem volta, não. É que eu sou aquele tipo de menina que só de olhar já te domina. Provoca tua imaginação. Se você ficar, não tem volta, não. Porque eu sou do tipo que adora o perigo. Que metade é juízo, mas a outra é louca.